Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulullah Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Dördüncü videomuzda sıfat bahsinde bölüm olmuştu. Orada ehl sünnetin Allah-u Teala'nın zatından başka sekiz hakiki sıfatı var. Bu sıfatta zatının ne aynısıdır ne gayrisidir. Aynısı değildir çünkü zat başka sıfat başkadır. Gayrisi değildir çünkü ondan ayrılıp da gidemez. Müstakil değildir yani. Dolayısıyla zatıyla beraber bulunan fakat zatından başka sekiz sıfatı var deniyor. Sofiye ve muhtezile, Sofiye'den bazıları, sekir halinde onlar, muhtezile zattan başka sıfat yok demişler. Böylece Erüstet'ten ayrılmış oldular. Sofiye'den bu halde olanlar sekir halden geçip de aykınca Erüstet ehl itikadını muhafaza ederse makbul olurlar. Değilse o halde kalanın sözü sekir halinde ise mazurdur, itibar edilmez. Ayık bir halde ise kabul edilmez, reddedilir. Dolayısıyla ehl sünnetin itikadını İmam Rabbani burada beğenmiş oldu. Cenab-ı Hakk'ın sekiz sıfatı zatından başka zayet olarak mevcuttur diyor. Şimdi ve enne teala kadimun, ezeliyun. Mevla kadimdir, ezelidir. Yani evveli yok, başlangıcı yok. Ezeli gayri teala kıdemın ve la ezeliyetun. Mevla'dan başka hiçbir şeyin kıdem ve yoktur. Her şey sonradan olmuştur. Ecma cemül milliyin bütün din sahipleri icma ittifak etti. Ala hazir hüküm bu hüküm üzerine. Yani din sahibi olarak bilinen bütün dinler, din ehlileri alemin sonradan olduğunu, Allahu Teala'nın kadim olduğunu, ezeli olduğunu söyler. Hemen kâlet bi kıdemi gayril hakkı subhanehu ve ezeliyetihi kim Allah'tan başka bir şeyin kadim olduğunu, ezeli olduğunu söylerse fakat kefara muhakkak küfretmiş olur. Emin hazin hazil haysiyeti bu sebep, bu haysiyetten dolayı kefferel İmamul Gazali'yü rahmetullah İmam Gazali'leri Allah rahmet etsin tekfir etti. Kimi İbn Sina ve Farabi ve garifuma bu felsefeci tayfesinde olan İslami felsefe denen gruptan olan başka kesimlerde olan kimseleri feinnum bunlar kailûne bi kıdemil ukul ve nüfus. Akılların ve nefislerin kadim olduğunu söyler. Ve kıdemil heyula. Heyula alemin ana maddesi. Ve sureti suretler. Mutlaka ana madde vardır. Onda bir suret mevcuttur. Bunların yokluğu düşünemez diyorlar. Bu yüzden bu sayılan şeyleri kadim saydıkları için İslam'ın hükmüne zıt olmuş oluyorlar. Kale ezden bi kıdemil semavat bima mafiha ve semavatın da içinde bulunan eşya ile beraber e, cisimlerle beraber kadim olduğunu söylüyorlar. Bu yüzden onların hakkında tek bir sözünü kullanmış. Gale Hazreti Şeyhuna Kutsin Sırru e, benim kıymetli şeyhim Fakibillah'ta demiş ki İnne Şeyh Muhiddin İbn Arabi Kutsin Sırru Muhiddin İbn Arabi Kailin bi kıdemi erbahil kümmel Şamil zatların ruhlarının kadim olduğunu söylüyor. فَيَنْبَغِي sarfı hazir kelam ala zahirihi. Bunun bu sözünü zahirinden çevirmek lazım. Yani necalehu mahmulen ala tevili. Bunun sözünü tevile, güzel bir teville tevil etmek lazım. Ki le la yekune muhalifen li icma ehlil millet. Millet din ehlinin icmasına muhalif olmasın diye. Zira Muhittin bin Arabi başka yerlerde beyan ediyor. Her ne kadar sekir hali görüşleri böyle bozuk olsa bile manevi olarak bakıldığı zaman makbul bir insan gibi görülüyor. O yüzden olsun onun sözünü, onun gibilerin sözünü tevil etmek istiyor. Ve ennehu teala kadirun muhtarun münezzehun an şaibetil icab. Cenab-ı Hak her şeye kadirdir. Kendisine bir şeyin vacip olması hükmünde münezzehtir. Enverun an mazimnetil ısrar. Bir şeyi mecbur kalmış da yapmış zan mahallinden de uzaktır, beridir. Allah Teala hakkında böyle bir şey zan etmek daha doğru değildir. Cenab-ı Hak hiçbir şeyde hiçbir şey yapmakta, hiçbir şey icat etmekte mecbur değildir, muzdar çaresiz değildir. El felasifetül hamka ahmak felsefeciler nefevül ihtiyara minel vacibi teala. Vacip tarazlerinden ihtiyarı, muayyerlik sıfatını, vasfını nefettiler, yok ettiler. Vesbetül icabe lehu subhanahu. Hak sonraları için icap, vacip, bazı şeyler yapması Allah üzerine vaciptir diyerek vücubu Allah-u Teala üzerine ispatlar zamen minhum ona da şöyle bir soğum yanlış bir itikat var ki ennel kemali fil icab. Kemalat icaptadır. Yani mükemmel olan zat yaratmasın ve vaciptir. Mecburdur demek diyorlar. Havle havle sufapu sefi ahmaklar kat cealul vacibe teala muattalen ve mühmelen. Bu şekilde bunlar Allahu Teala'yı, vacip Teala'yı, varlığı kendi olan Mevla Hazretlerini muattal, mühmel, hareketsiz bir şey yapamaz. Yani mecbur kalıpça şey yapabiliyor manasında. Muattal saydılar. Mühmel kendi başına yani muayyer olmayan, dileceğini yapamayan, çaresiz kalan bir zat gibi yaptılar. Rem yekulu bisuduri gayrim mesnu'in vahidin. Rem yekulu hükmetmediler. Bisuduri gayrim mesnu'in vahidin. Tek bir sanattan başka bir şeyin ondan sadır olduğuna hükmetmediler. Yani an halikis semavet vel ard. Yerleri gökte yaratan Cenab-ı Hak'tan sadece bir sanat zuhur etmiş. Bundan başka bir şey ondan zuhur etmemiş. Sadır olmamış diyorlar. Ve bu sudur da ezen sadırun indehum bil icab. Onlara göre Allah'tan sadır olan bu sanat da icap üzere olmuş. Mecbur kalmış diyorlar. Ve bu vücudel muhtesat ile akl faal. Bu alemin yaratılışında da aklı faale, aklı faal dedikleri şeye nispet ediyorlar. اَلَّذِي لَمْ يَسْبُتْ وُجُودُهُ ف۪ي gayri تَوَهُمِهِمْ Bu aklı faal denen şey onların vehminin dışında mevcut değildir. Sabit değildir. وَلَا شُولَ لَهُمْ Onların bir meşgalesi yok. وَلَا تَعَلُّكَ Alakaları yok. Bil hakkı subhanehu ve teala. Fi zami. Bil fasit. Asla. Fasit zamlarında, fasit itikatlarında onların Allahu Teala ile hiçbir alakaları yok. Her şeyi ne yapıyorlar? Aklı faale bağlıyorlar. Ve elzemuhum biz zarureti çaresiz onlar için lazım geldi. En yelteciu vaktel ızdirari çaresiz zorda darda kaldıkları zaman sığınmaları gerekir. Yani aklı faal, aklı faale sığınmaları gerekir. Yani darda kalınca insan Allah der. Bunlar ne diyecekler? Aklı faale çağıracaklar. En la yerci'u ilel hakkı subhanehu teala asla, asla Allah-u Teala'ya dönmemeleri lazım. فَاِنُّ لَا مَدْخَلَ لَهُ تَعَلَى ف۪ي وُجُودِ الْحَوَادِسِ عَلَى زَعْمِينَ Onların zormuna göre, yanlış itikadına göre olayların yaratılmasında Allah'ın bir tesiri yok madem ki öyleyse. Allah'a niye çağırıyorsunuz? Dönün o zaman kafanızdan uydurduğunuz putunuza. Bel kaimu bi icadil havadis vel akli faal. Onlara göre eşyaların icadında kaybolan akli faaldir. O zaman akli faale dönün ona ondan isteyin. Bel yenbe en la yerciu ilel akli faal. Aslında akli faale de dönmeleri lazım. لأنه لا اختيار له ehzan fi tef'i beliyatihim. Çünkü bizami onların zam yanlış itikadına göre aklı faalin de kendisinin yaptığı işte ihtiyarı yok. Mecbur kalmış. Madem mecbur kalmışsa o zaman ondan da dönüp bir şey istemeniz mümkün değildir. Evlail eskiya şu şaki, şu mahrum olan felsefeciler esbeku kademen fil kaptı vel belahet, belahet ahmaklıkta Küçüklükte en öndedirler. Cemil, Fıraklı, Dalet, sapık fırkaların en sapıklarından da öndedirler. Feinnel küfara çünkü kafirler yelteciune ila Allah Teala Allahu Teala sığınıyorlar ve yatlubune minhu tef'al beliyeti belaların tefini Allah'tan istiyorlar. Müşriklere değil mi? Sıkıştılar zaman Allah derler. Bi hilafi haula süfa şu ahmaklar şu felsefesi beledi. Onlar aklı faale bağlamışlar. Ve fihim ona da var şey ani kişi şey var. Zaidani ala mafi fırakı daleti diğer sapık fırkalara karşı bunlarda iki tane daha başka bir huy var. Kötü huy var. Erbab belahati Ehadüma küfruhum bil ahkamil münezzeleti Bunlar birisi indirilen ilahi hükümleri inkar ediyorlar. İnkarhum aleyha onları küfredip inkar ediyorlar. Ve muanedetuhum ve muadatuhum lil ahbaril murseleti gönderilen haberlere karşı inatlaşıyorlar ve düşman ediyorlar. Ve sanihum ikincisi tertibul mukaddimatil fasideti fasit mukaddimeleri, fasit kadiyeleri tertip ediyorlar. Telbisü delaili ve şevaidi el batıleti, batıl delilleri, şahitleri karşılıyorlar. Ve ispati dihim ve metalibihimil vahiyeti düşük maktaplarını, düşük gayelerini, düşük maksatlarını ispatta bunları karıştırıyorlar işi şey karıştırıp insanların kafasını bulaştırıp kendi zanni delillerini, kendi batıl delillerini delil gibi gösteriyorlar. Vel kaptul lezi sadara anhum fi ispati makasdihim onların maksatlarını ispatta yaptıkları karışıklık, karışıklık lem yastur min sefihin asla hiçbir ahmaktan sadır olmaz. Hal çünkü cealu medarel emri ala harekati semavati vel kevakib evdaiha alemin deveranını, alim değişlerin tedbirini, semavatın ve yıldızların hareketlerine ve mevzularına bağlıyorlar. Me'enneha tehayyratun ve muzdarriyatun fi cemil evkat. Halbuki kendileri bütün vakitlerde hayret ve çaresizlik içindedirler. Ve ve gamedu uyunehum fi halikis semavat ve Cenab-ı Hak alem yaratmış, alem yaratan Mevla'dan gözlerini kapatmışlar onun sanatlarını görmezler. Ve, ve mucidül kevakibi yıldızları yaratan, icat eden Mevla'dan gözlerini yumuşlar. Muharrikuha ve müdebbir umurihim e, yıldızları hareket ettiren, işlerini tedbir eden Mevla'yı görmezler. İstebadu isnadel havadisi ile Teala. allah Teala e, hadiseleri isnat etmeyi uzak görürler. Güzel. ve bev anhu ondan uzak dururlar. Allahu Teala'nın ismi hiç ağzına almazlar. Ma'bedehum hani akli. Akıldan ne kadar uzak bu adamlar. Ne kadar uzak, akıldan uzak kalmışlar. Ma ahzelehum ne mahrum insanlar. Ma ahremehum ne saadeti. Saadetten ne kadar mahrum kalmışlar. Ve eşettüm minhum sefehen bunlardan ahmaklık bakımından daha şiddetsi ve ekseru hamakaten ahmaklıkta, akılsızlıkta daha ileri gidenleri kimdir? Men yez'umuhum ezkiyâe verbâbe fıtanetin. onları zeki ve anlayış sahibi kimseler sayan, bunları zeki insanlardır, anlayışlı kimseler diye kabul eden ahmaklar onların daha ahmaktır. Emin ulumihim el muntazimeti alel hendeseti, ilmül hendeseti. Bunların düzenlediği ilmede bir tanesi de hendese, geometri ilmidir. Ve ve la yugni şeyen. Bu aslında bir şey ifade etmez. Vela talefi aslında onda bir fayda yok. işte şeyin yelzemu hangi şeyde lazım gelsin? Maza yufidu müsavatü zevaya estelasetil kaymeti mineşşekil müselles üçgen olan şekildeki köşelerin denk gelmesi meselesi mesela hangi şeyimizde bize fayda verecek? Ey garazın merbutun bir şeklin urusiyi ve şeklil me'muniyi lezeyni huma mesabeti ervahihim yani değişik şekillerde olan eşyanın, geometrik şekillerin hangisi bize fayda verecek? Halbuki onlar onların bu şekiller onların ruhları gibidir yani. Onların canları gibidir. Onlar üzerine bütün ilimlerini tertip, tertip etmişler. Vel tıp vel nucum tıp ilmi ve nücum yıldız semavat ilmi vel müttehzibil ahlak nefisleri arındırma ilmi elletihiye eşref ulumihim onların en büyük ilimleridir. Küllüm minha hepsi mesrukum min kütübül enbiyayil mütekaddimin evvelki peygamberlerin kitaplarından alınmış, çalınmış, hırsızlanmış. Yani bina ve alem sallallahu aleyhi ve peygamber sallallahu ve diğer peygamberlere selam olsun. Ravvecu biha bi batilihim. O ilimleri aldılar peygamber kitaplarından kendi batıl görüşlerini onlarla takviye ederek revaçlandırdılar, rağbetlendirdiler. Kemal Sarabi, İmam Gazali Fil Munkızı Anil Dalal. El Munkızı Anil Dalal isimli kitapta İmam Gazali Hazretleri bunu böyle açıklar. Ve la darara enne galata ehlil mille ve etbai enbiyel selam fid delaili vel berahin. Ve la darara zarar yok. Enne galata ehlil milletin ehlinin hata etmesi ve ettibail enbiyayı aleyhisselatü vesselam peygamberlere tabi olması ve berahin delail ve berahin Kur'an ve delillerde taybılması ve bu hususta bir hata olması zarar vermez. Lil emrihim ala mütebatil embe. Çünkü insanların işinin dayanağı peygambere tabi olmaktır. Ve inema yuridunel berahine ve delaile ancak delilleri, burhanları, asılları getiriyorlar. Fi ispati metalibihimil aliyeti yüce matlaplarını ispatta ala sebili teberru teberru yani karşılıksız getirilen bir delil olarak getiriyorlar. Ve illa değilse yekfihim takliduhum. Zaten iyi. Zaten delile de gerek yok. O halk için peygamberleri taklit edilir. Ve haulâ eşkıya şu mahrum olan şu felsefeciler akracu rikabehum an rıkkiyeti taklit taklit boyunlarından boyunları çıkarmışlar. Saru fi sadedil ispati bittelaili delilleri ispat etmeye girişmişler. Delillerle davalarını ispata girmişler. Ve dallu ve dallu. Saptılar, sapıttılar. Velemma vasala davetu İsa ala nebiyyina Sallam ila eflatun. İsa aleyhisselamın daveti eflatuna ulaşınca mekanehu ve ekber havla hazeleti. Şu mahrum olanların en büyüğü de o. Felsefecilerin başı. Kale demiş o Eflatun. Nahnu kamun mehdiyun. Biz hidayet bulmuş insanlarız. La haceti bina ila men yehdina bizi hidayet, edecek kişiye ihtiyacımız yok demiş. Ma esbehehu ve ma eşkahu ne şakî ne ahmak. Haysu edrike şahsan bir şahsı bir şahsa ulaşmış. O şahs ki yuhil emmatı. Ölüleri diriltiyor. Yübrül ekmehe ve lemrası şaşı. Yüzü gözü olmayanların hastaları iyileştiriyor. Bu şekilde yani olağanüstü şeyler yapan bir zat ulaştı da ona tabi olmadı. İşte o yüzden kendini mahvetmişti. Küllü zaki haricun an davri hikmetihi. İşte bunların hepsi onların hikmet tavrından hariçtir. Ma zalike ecabehu bihazel cevap min gayri ruhiyetihi. Yani o peygamberi görmediği halde, durumunu bilmediği halde, onun halini görmediği halde kalmış böyle cevap vermiş. Ve tefettene ehvalehu halini araştırmadı. Mülahazatı, sireti, siretini düşünmeden kalkmış böyle cevap vermiş mahrumuz. Nezareti min kemali inat ve sefahati. Bu son derece inat ve ahmaklığından dolayıdır. Şiir el felsefetü el felsefetü sefehun. Ekseruha. Felsefenin ekserisi ahmaklıktır. Keza mecmuha. Toplamı da böyledir. Yani külli hükmün ekseru. Çünkü bir şeyin ekserisinin hükmü vardır. Ekserisi neyse tamamı odur. can Allah subhanahu min zulümati mutakadati missu. Cenab-ı onların kötü itikadından bizleri muhafaza etsin, kurtarsın, uzatasın.